Ordezkapen handia egiazkoa. Entzuten geota habo ordezkapen handia le grand Remplacement teoiaz mintzatzen. Teoia hoi, Arrakokatzeko neofasista eta sui supremasista Renaud Camusek asmatu du. Eta eskoindaren mintzaldietan hanitzez arahartukta. da. Teoia hoi, erraiten du, mundu egualdeko gentik iparaldeko genten ordezkatzeko jitentiela. Hen mintzagi azkentzez bai hen kultua. Bena, lialkiso egiten dugulaik egoea aspalditik nula den kostaldian eta huai nula gaizak bilakatzen dien barnekaldian, erraiten ahaldugun bai etxiak bigarren etxe bizitzak bilakatzen haitia, etxiak husten haitia, kariketan jentik abantsu baizik erdaltzen haitia. Ordezkapen handia hor da, eta diala aspaldi hasitie, ez batere beltzek edo musulmanek bena bai kapitalistek eta burgezek, gu ikentzia. Begialiak aspaldin erraiten zin bezala, behatzen ahaldugu Pierre-Paul Berzaitzen kantoia. Ikusi!

Ikusirik mendi zabaletan, atzainak aptaldekin. Ikusirik itxaso betetan, Marinela xarekin. Ikusirik gure kariketan, Gentia erdaltzen ari. Ikusirik gure Etsia kusten ari. Begiraleak kanta herria, haitoren amore gati. Zer izateke, uskal herria, ez baliz uskal duni. Zer izateke, uskal herria, ez baliz